neće ovoj dali naštetiti nikakva služba. Istinski naslednac je objasnik koji ne možete čuti sa novotarske, nego samo sa sunice ili Posjetite nas www.paltak.com Soba put, vjer soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jezak Allah A gospodar tvoj nikada nije naselja uništavao dok u njihov glavni grad poslanik ne bi poslao koji im je dokaze naše kazivao. I mi smo samo onda naselje uništavali kad su stanovnici njihovi nasilnici bili. Zašto brani poslanika? Zato što je poslanik na onome na čemu je la ila ila la. Zato kaže uzvišeni, oni ugone moje poslanike pa će biti kažnjavani. Ugone moje robove ulaž, laž, bit će kažnjavani. Ubijavi, ja ću ih kazniti sigurno. I to je nemino. Vjera djedova i predaka mora biti ugašena. Nije ona bila perfidnija od faraonove, jel da? Faraon kaže da je Bog radio što je htio, pazno ti je jako. I e sad, pogledaj, kako su završili oni. Hoćemo pogledat malo faraona, Nemruda, jel ne? Muha mu unišla u nos. Popio se na i uzo strel i hoće da gađa Boga. Ne ovo da bila. I ovdje peo, ta! I ovdje mušca u nos i čovjek se unervozi, joj, šta sad radi? I njega, i njega, smi za zaštitnika. Za zaštitnika i otrpi ono što oni govore i izbjegava ih na prikladan način. A mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive i daj im malo vremena. Biće u nas doista okova i ognja. Slova potvjernika. Slova potvjernika. رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله هذا الرسول إذا يبسم إما براو سواكو لا svoje. آه إما براو ليه إما براو Nemaš pravo. Koji ti je to Bog dozvolio da ovako živiš? Bog tvojih predaka. Isti je onaj Bog. Je tako? Znači nije ovaj u koji zove Mohamed sallallahu alaihi sallam. Jer sad kontate kakav je kufr kod njih. وثار الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقموا ćemo imecima i obskrbom Allahovom kako nama odgovara. Je tako? vidio sad? A sva je obskrba od koga? Od, od Allaha. E mi to hoćemo da mi kako nama paše. Kad pijemo da pijemo. Kad slavimo da slavimo. Šta samo dva? I ta dva bajrama samo otklanjam posle bajra namaza i dođe lolo. Opet Ne, ovako u mene otac kaže uvijek pak uradio. Fino, zabajam se, okupam, sredi, mene, mate, ćunku, mačku, kravate su tu, odemo, klanjamo vajra posle vajrava, odemo na nezared, lepo proučimo fatihu, jel ne? Onda se dođe, obiđe malo familja i za podne malo, malo, niti tri rakice. I si posljedi se, eh, i uvijek smo vajra tako slavi. I ti sad izo došao. Susti nam familju rastavi. Nemoj nam više dolaz na vajra. Soba potvjernika. Soba potvjernika. الهدى فلا يعتم ووجه جميل كبدر الدجى ينير الوجود فلا يعتم ينير الوجود فلا يعتم يا حبيب الله عظام السادة ti dođeš kod matičara, kantonalni sud i pred matičarom, kaže matičar, uzmaš li ti svoju ženu za supravu? Kaže, prihvatam. A ti njega, ona kaže, prihvatam. Izađeš sunce i odiš kući. Ostane žene cesta. Če žena, mogita. Tiš, kad porka ide, ding dong, ti otvoriš ona tekuća, ti normalno. A sam tebe prihvatio za ženu. Nemo šta, evo, gotovo je sad. Stvar je završena. Halo, čovječe, bo. <laughs> Pa prihvatam ja tebe za ženu. I volim te. Pa ne mogu ti objasniti kako te volim. I znam, vidi, vjerujem da si mi žena. Evo, sve. Znaš? Pa dobro, možeš ti mene od kući. I ti ćeš meni, ja naučio godinama hodati u carace. Znaš ti meni, ako hoći ili ako niš. Kakav je ovo brak? Koji je ovo lažovčina? Nema žene koja će ostati sa njim u braku. Sada potvjernika. I neće ovoj dali naštetiti nikakva служба.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 Istrošeni, izmoreni, napaćeni i ponovo se, nakon što su se otrezni, vratili u svoju stvarnost, nakon što su potrošili stotine, stotine novčani jedinica, misleći da će tu jednu noć ili uz pomoć je prestati svi njihovi problemi. Zato Allah te barke od tala odabire svoje robove koji će se brinuti samo o njegovoj vjeri. Pa kad im to bude briga, briga 24 sata, onda ovi koji brinu samo šta će pojesti popit polude od srđbe od muke, kažu, vi sigurno imate ogromne novčanice dok toliko durate. Mi ne meremo durat, imamo nešto malo, a vi durate stalno, zajed, samo ste i za to plaćeni. Trpite zato što ste plaćeni. Jel a znaju dobro, znaju dobro da se ima ne može kupiti. Ako se ne može kupiti ima, može se kupiti ima, ne može. Kako će se onda kupiti džennet? parama, mislim. On se može kupiti. Ima, ima džennet, ima svoju cijenu, ima svoju trgovinu, ima portirnicu, dođeš, uplatiš, samo kažeš, evo život, evo ovaj i metak, evo i metak, evo ovaj život i ja kupujem džennet. Ja hoću da ga kupim i gotovo. Čim dođeš na kasu, odmah veća dobiješ mohori, ne skiraj se iz 100%. Samo ako budeš krenuo, da ispoštuješ trgovinu do kraja, ha, <laughs> dobit ćeš. Ne ja sumim. Zato Allahu zahvaljujemo na ovoj uputi, molimo Allah da i nji uputi. Molimo Allah da i sve uputi. A posebno je večeras drago što su ovde moji šurići, tak se kaže, jel da? Handullah ramlavi. Dva lijepa mladića, jel da? Niste toliko lijepi, nemojte se sad mešati. Njihovo babo je, jel da, od Ramazana, vi svi postite klanjati, tako sad? Handullah ramlavi. Svi su islamu. I zaista, Moram je red da i volim, džabaj, kad sam mi drag. Eh. Sliče onim što su ubile Ebu Leheba, koga su... Pa tu su to godina, tu su ti godina. Sliče. Jel viš, ne boje se oni ni Amerike, jel da? Ne boje se ni Francuske, viš se smiju, sve ne. Tako kad Allah uputi, ne treba biti zaštitar, jel da? Nema straha. Fela haufu na lehim, vela hum jazenu. Na njih nema straha, nema ni tugovanja, samo meša pravo je. S tetkom i voda. <laughs> Dobro, znači, nastavljamo sa temom Akidetu Tevhid i došli smo do poglavlja prihvatanje. Radimo šartove šahadeta la ila ila la. Istina, nećemo toliko obrađivati koliko smo prošli put, e, u prošlim drsama, u stvari, prošle godine, jel? Ne, nije to bilo ovdje. Šahadet. Ali, za svak, ovaj, u svakom slučaju, ne možemo ni zaobići, a da koristiti se onim što je Ulema rekla, ne svojim ništa iz glave. Jer ono što je nama obaveza jeste da samo prenosimo ono što su rekli ljudi. Znači nemamo ni stepen ištihada, nemamo stepen mustehida Ulema, jer kad se kaže Ulema, Ulema, Ulema, Ulema, o, o, to je. Ali hvala Allahu koji je putio te ljude, pa iza za njih je ostalo, jel da je? dijela koja možemo se i kojima se možemo koristiti, tako i njima povećavajući nagrade koji su već u kaboru, jel da? A vjerovatno ćemo im olakšati ako i pustimo na miru sa njihovim greškama, jel da? Jer ako imamo imalo edeba prema znanju i prema učenju i prema učenjacima i prema daljama, govorim sad o onim mrtvim koji su završili misiju, ostavimo njihove greške. To su njihove greške, Allah volimo da im oprosti. A ne da budemo podmokli i da budemo, da ima, da se u nama samo pojavljuje nagon, da nađemo temu od učenjaka koji on pogrešio i da to može biti tema prvo dokaza mene da je taj tvoj dotični učenjak koga uzmaš nije u pravu i da je on tako, tako, tako, tako. Dobro, da recite mi jednog alima koji je, koga more šet, ja se kiram sve od tebe, sve uzimu. Samo jedne, osim poslanika ali slatu islam, on je najvičeni poslije Allaha. <laughs> Jel'e? Nema vraća. Nema. Ali nije od, od sunneta, pogotovo da se spominju mrtvi i njihove greške. Jer ti onda budeš uzrokom bez umanjenja tuđi svakog onog koji tog učenjaka kasnije spominje u međusima, sjelima, ogovarate i onda se potvara čovjek za ono grije koji on možda već mogu Allah oprostio, ti ne znaš. I on te čeka na sudnjem danu, i on je mrtav, on ne može više halaliti. I on te čeka, a ti ga slažiš, pogotovo oni što, što izvode mrtve iz vjere. Možeš mi smrtvog čovjeka izvedeš iz vjere, to nema nigdje. Zato, braćo moja, moramo biti oprizni. Hajmo mi uz Allahu pomoć da se okoristimo, molit će Allah da nas pomogne, od onoga što je Allah dao da sačuvamo što se može sačuvati. La yukellifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah ne treće nikog preko njegove mogućnosti. Ali ovda nećemo stat jer ne smijemo stat i pocijent svoje mogućnosti. Ali, <laughs> kažemo mi ne možemo, ne, nije to to. I da bježimo krivom tumačenju. Zato što ću ja sebi pretumačiti šta je mogućnost i onda ja stanem. Ne tako? Nije to. Mi hoćemo da idemo, mi hoćemo naprijed. U okviru naše mogućnosti, a ne nazad. Znači, mogućnost je takva, mi idemo naprijed. Hapse, vode, pišu, prozivaju, ali mi idemo naprijed. Jer ovo su sad naše mogućnosti. Sad smo na slobodi, jel da? A ne sad. Oni hoće nešto i sad moje mogućnosti su, tamo ne smijem ništa govoriti. Niste u mogućnosti, ovo su ovaj kukavičluk. Nije to, to lajk, lajk, elifu lahu nefseni lau seha. E. Prisilio me neko, jest, evo kola, kraj mene nasuta. Ovaj, kak se zove, radi, olimpija radi, snima. na vatra, vidiš što je fajn, handula. Onda moramo lahu na ovom zafaljivati. Kako širiš njegov vjerodok moraš, kad ne mereš, Ode, kako te zatvore, opet i tam, mi će i tam šporeti kola, možda neće biti radi, ali to ima veze, jel tako? Prihvatanje, braćo moja, to je ono, radimo šar šehadete, la ilaha ila, to je ono što šehadet čini nužni. Gledajte kako učenjaci kad napiše samo jednu rečenicu. To je ono, kaže še ovde, prihvatanje ono što šehadet čini nužnim, jel tako? Evo Talib vjeruje da je poslanik poslanik, jel tako? Kaže da ja vjerim, vjeriš kao vjerim? Vjerujem ti ja sve Mohameda nema, sumnje da ti vjerujem. Jel on privatio njega? E to ti je privatanje. Tako še i ovdje navodi. Pa kaže da se obožava samo Allah te barke od tala, napuštanje obožavanja mimo njega. Jer onaj ko, kaže še i ovdje, ne izgovara šehadet, to jest izgovara, ali ga ne prihvati i ne pridržava se toga, onda je takav od onih za koje Allah te bar tala kaže u Kur'anu innahum kanu iza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiru oho kaže kad im se govorilo samo je Allah Bog kad im se govori to jest kad se pozivaju oni su se zašto ovdje uzvišeni kaže je illa e, yastakbirun znači mi znamo reč ima čovjek kibura u sebi e sad hala lauko i nas podučava malo ovim glagolima jel da ovo yastakbirun Jel, može musliman imati kibura u sebi, a da to nije ovaj jestek biru, nisi oholi, može kad poreda se negdje vojska i on izađe i malo se sa sa našim tvorkom protata. Jel to kibur? Jeste, ali nije to taj kibur. Jel tako? Ili da ima nešto negdje primisli, ali ovaj, innehum kanu idha qila lehum la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, jeste takbirun. Kad je kad im se govorilo, to jest kad su se pozivali, da šta? Da prihvate la ilaha illa Allah. Ne da reknu. Jel tako, braću? Nije se njima govorilo ni Rasul alaih sallatu wasalam, da recite la ilaha illa Allah. U smislu recite tu. Je tako da nije? Nije. Oni su se, kaže, uzahovili i govorili, jer su shvatili šta on traži. Za da mi napustimo, kaže, وَيَكُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُ لَتَارِكُ alihetina li šairim međnun. Kaže, zar kaže mi, da mi, kaže, napustimo svoja božanstva zbog jednog ludnog pjesnika. Šta, šta nisu oni htjeli? Nisu htjeli ovaj šehade da, da prihvate. Jer se njima govorilo, recite šta? Samo je Allah Bog. O in, i, i, innehum kanu ila qila lehum la ilaha illa Allah. Jeste kbirun. Kad im se govorilo, recite, samo je Allah Bog. Oni su se, kod njih se odmah pojavio šta? Kibur. A on je prvi rukn kufra. Znate, on je jedan od najopasnijih grija. Kad im se rekao, recite Allah je jedan Bog. samo je Allah Bog. Oni su znali da se od njih ne traži da to samo kažu. Je li tako? Je li tako da su znali? Jer stek mi zato ovaj kibur, uzvišeni, kako se prevodi u arapskom jeziku, je kibur koji je šta, k? Kufr. To je taj kufr. A, im, a šta, nije im se govorilo, recite samo Allah je Bog. Allah je jedan. Samo recite to. La ilaha ila la. Reste, ne. Ovdje to znači nešto drugo. Prihvatite. Prihvatite. Jer kad private sebi Boga drugog mimo svog, onda moraju šta? Slušat tog Boga. <laughs> moraju mu se pokort. E ovi to nisu tijeli. Jes tek miru? Nećemo. Šta što ti meni govorit, hodeva to. I onda nazivaju Rasul Ali Salatu Selam ovde. Kako? Ludim pjesnikom. Je tako? Ludim pjesnikom. Pogledaj. Šta im je kibur radio? Allah te barke ta'ala kaže u jednom kuranskom ajetu sura Zuhruf وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ Obrate paže, kaže uzvišeni وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ فِي قَرْيَةٍ jest kaže uzvišeni nismo poslali ni jedan grad poslanika da nije kaže šta prije tebe Muhammede i kaže a da nisu Oni narodi, narodi da nisu živjeli raskošnim životom. Obrate pažnje. Znači, šalje se poslanik i kaže ni jedan grad nije poslan, a da nisu znači stanovnici živjeli raskošnim životom. E, šta je sad ovdje, Što znači ovdje sad? Samo malo. Kala mutrafuha inna vođedna aba ala ume. Kaže, oni su živjeli raskošnim životom. Ova raskošni život nije to Između ostalog, je pretjerivanje u jelu i piću i muzica, muzika, sviranje. Ovo je raskošni život, oni su živjeli šta? Obožavali su šta su htjeli. Radili su doslovce šta su htjeli. Činili se nalog. E, jedni između drugi. Znate dobro kako su radili predstavke Arapije. Spavali bi jedna žena sa destorcom, pa bi doveli nekog da pogodi čije je dijete. Svatate? E, ovako su oni živjeli. U nemoralu. Obespravljivali jedni druge. E, i metke, napadali jedni druge, ubijali to, znači u stvari živjeli su, to je bila njihova raskoš. Satate. Znači to je bio njihov raskošni život. Da im niko ne stane u kraj, da mogu da budu homoseksualci, da imaju čuke u kućama, da mogu da piju, da mogu da lažu, da mogu da varaju, da rade na ovoj zemlji i da je uređuju i njezino društveno uređenje kako njima paše. Jesu takvi bili mušici? Jesu. A to je taj njihov raskošni život. Pa kaže, a da nisu govorili, ko? ovi koje smo sad braća opisali, koji su živjeli raskošnim životom, šta su oni govorili? Zatekli smo mi, kaže, naše pretke kako ispovijedaju vjeru i mi slijedimo u stopu. Aha, ovo znači, mi smo zatekli naše pretke kako su živjeli raskošnim životom, pa je to naša vjera. To smo mi prihvatili. I mi to prihvatamo. Sa malo kipova, koja bananica oko njega, koji, koja datula, malo mu donesemo vina, kasnije sve popijemo, je tako? I živimo sa životom kakvog mi hoćemo. Nema uređenja od tebe, Mohamede sallallahu alaihi wa sallame. Neš ti uređivati ovo? Jer mi znamo šta ti tražiš tim šehadetom. Ha, vidio sad? Ti hoćeš da mi prihvatimo i tvoje zakone, tvoje običaje, po navnim znacima, tvoje naredbe, ti si ludi pjesnik. Šta to izmišljaš? Ne, mi ostajemo na onome na čemu smo zatekli naše preti. E ovo su oni kojima je Allah slao poslanike. A š, zašto im ne bi slao kad oni pamte svoje predke? I odgovaraju, mi svoje tradicije ne damo. Mi smo hođeni, hođa je naš. Jel? Mi ne damo tradicije. To će biti ovako i druge nema. Želimo da su nam prsa raskošna, da radimo što je nama volja. Ne želimo da se našim strastima upravlja vjera. Koja? Muhammedova. Mi želimo da pijemo, mi želimo da pjevamo, mi želimo da plešemo, želimo da miješamo muškarce i žene. No tako? Pa ako malo i ukrademo, želimo da se presudi pravedno tužioc uz uslovnu kaznicu jednu, dva, tri mjeseca i čap, moraš ići. Želimo da, a šta ima veze ako ima i kod nas homoseksualaca? Ima pravo svako na svoje. A, ima pravo, ne ima pravo. Nemaš pravo. Koji ti je to Bog dozvolio da ovako živiš? Bog tvojih predaka. Isti je onaj Bog. Je tako? Znači nije ovaj u koji zove Mohamed sallallahu alaihi sallam. Jer sad kontate kakav je kufr kod njih. Oni hoće da kažu, naš Bog je nama naredio ono što su predaci radili. A ti, mi tebi vjerujemo da ti od Allaha dolaziš. Ali ti si ludi pjesnik. Nećeš ti nama uređivati ovo. Ne želimo mi da se pokorimo tom tvom božanstvu Muhammede. Ne želimo da mu činimo ibadet. Mi hoćemo da radimo sa zekatom što je nama volja. Sa sadekatom fitrom kako mi hoćemo. Upravljat ćemo i mecima i obskrbom Allahovom kako nama odgovara. Je tako? Svidio sam. A sva je obskrba od koga? Od, od Allaha. E mi to hoćemo da mi kako nama paše. Kad pijemo da pijemo. Kad slavimo da slavimo. Šta samo dva? I ta dva bajrama samo otklanjam posle bajrama namaza. I dođe lolo. Opet Ne, ovako u mene otac kaže uvijek pako radio. Fino, zavajram se, okupa, sredi mene, mater, ćuku, mačku, kravate su tu, odemo, klanjamo vajram posle vajrama, odemo na mezarijetlje, lepo proučimo fatihu, jel ne? I to oni ovako govori, ovo, znaš, ono, mehko, lijepo. Ti kada slušaš, pošao bi plakat. Od zora. E, nakon, onda se dođe, obiđe malo familija i zaporne malo, malo, i tri rakice. I posljedi se, eto. I uvijek smo vajram tako slavili. I ti sad izo došao. Susi nam familiju rastorio. Nemoj nam više dolaz na Bajram. Pa ne vjerujem, haram svakako mi dođeš vam. Mi kakvi ste? Jel le? Mi pamtimo ovako. I ovo je tradicija uvijek bila i nemojte vi sa tu. Nećemo da jednostavno da prihvatimo to s čim dolazite i tačka. A vjerujemo Allaha. <laughs> Eto sad sam vrlo, znaš. Vjerujemo Allaha, neće da prihvatim i gotovo. Šta me tu mučiš? Ne mogu. A u sebi znaju, kaže uzvišeni, dobro da je to istina. Собака www.portal.com Soba Put Vjernika Ja tako? Pa kaže uzvišeni dalje Kale evalevu dži'atukum bi ahda mimma وجدتم عليه آباؤكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمna minhum فانظur kejfe kane akibetul mukedibin. Kaže uzvišeni, na njihov odgovor, kaže, zar i onda, kad vam ja, kaže, donosim, bolju, kaže, od one koju ste vi od vaših predaka upamtili. Lepo slaničkog odgovora. Ovo bolju <clears throat> ne znači da je njihova dobra. Hvala Allah koji nas podučava arapskom jeziku, jel da samre? A malo sad vežemo redove, spajamo. Ovo bolju ne znači da je njihova vjera dobra bila, nego jedinu. Ovo je vjera to što je kod vas, ovo bolje nije da je njihova dobra. Bolja, jer kad je dvoje bolje, kad ima nešto bolje, ima nešto što je malo, eto, lošije, a nije ono neispravno, ne, ne. Ne, ne, ovdje bolju znači jedinu. Zar je ono, gledajte šta vam ja donosim? Zašto nećete da prihvatite? O čemu se ovdje radimo, ovom ajetu, braćo moja? Oni kažu, jest Allah sve stvorio, pa kad im se reklo, e sad ga morate obožavati, šta? Prihvatite to što ste rekli, nećemo. Aj sad prihvatite. Kako prihvatite? Nije samo recite. Jer kad se traži, to je u arapskom jeziku, kad se tražilo od njih recite la ila ila la, oni su odmah znali šta on od njih traži. Zato danas moramo, mučimo se sa dersovima. Jel, ne mučimo se. Stakfirullah. Nego sa ljudima, da nije dovoljno samo reći la ila ila la. On traži nešto. Hoćete li prihvatiti? Nećemo. Mi pamtimo ono na čemu je bilo i ti sad moraš pričati kako hoćeš. 800, 600, 500, 700 godina, 400 godina. Pa kaže, gledajte sad dalje. Resul Ali Salatu Veselam u ovom kuranskom ajtu sura Zuhruf njima odgovara. Zar i onda kada mi ja donosim ovu ja? Ko ja? Pa rekli ste da sam ja među vama povjerljiv. Znate da ja nisam lažo, a sad me nazivate ludim pjesnikom. Šta vam bio odjedno? Nije valjda da ja nisam lijepog hlaka, pa i to tako meni. Nisam vas valjda uvrijedio, izvinite, molim vas, eto, neću, vas, neću vam više vrijeđati vašu vjeru. Oni mu kažu, ludi pjesnik, ti si sihir vas. I to, kada se govori, pazite, nisu to, nije to kao kod nas. Kad se Arapi rugaju, to je nešto posebno. Znači, ludi pjesnik je onaj koji hoda pijacama, jel da, ili trgovima, bio je kod nas jedan gore u Maglaju. I počita da samo viće, ko bejagi nekakve stihove, ništa ni sa čim. E, to je taj ludi pjesnik. Oni govore čovjeku koji je najboljega laka. Čime je to on njih, braćo moja, isprovocirao? Da mu tako govori, a vjeruju mu, elemin, pouzdan kod njih, znaju da nije prevaran, da nije lažo, da nikad širka nije učinio, a? Nikad Rasulaj Sveto Slam nije širka uradio. I oni mu kažu, ti si ludi pjesnik, ti si došao po pocijepao svu meku ovde, ti, ti, ti i onaj tvoja dvojica s tobom, evo Bekr, nema, samo malo vas ima, ali vi ćete vidjeti a onda delegacija zasjeda, parlament i šura i kažu ljudi, ovo je ozbiljna stvar. Gledajte ovo, tri čovjeka, samo četiri. Oni kažu, ovo je ozbiljna stvar. Ovo je, braća, moja akida. Zašto zasjeda ljudi koji mogu ubiti ga za par sekundi? Znači, ovaj, fizički su jači. A, jesu, jesu. I oni zasjedaju, kažu, ovo, ovo je nešto ozbiljno. Ova je udario u u naše strasti. On hoće da mi, mi vjerujemo u Allah, mi vjerujemo u Allah, nemo mi smo od ali ovo što on hoće od nas, to, to je nedopustivo. Da on uvede šerijat ovdje u Mekke, i mi to je nedopustivo. To nećemo da zavljati. Ubićemo ga. Po svaku cijenu ćemo ga ubiti. A treba da nas bude više iz svih kantona. Ne da? i po noći da se sakri, da se ne zna ko je. Jer ovo bi belaj vidno. Zbog čega? Samo zato što neće da prihvate ono sa čim Rasul Ali Silatov Salam dolazi. Je da njima rekao samo, da im je pojasnio, za samo recite, nema Boga osim Allaha i to je sve. Ne morate više ništa. Oni svakako lažu. Međutim, On traži da oni prihvate ono sa čim on dolazi. Kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, tako mi Allaha. Neće niko biti vijenik, a dok ne bude volio koga. Od samog sebe više koga. Allaha i mene. To je njegova poslanika sallallahu alaihi Nema. I Omer iskren, šta će ti to sve? Omer Allaho poslaniči, ja, ja, nešto kod mene škripi. Ja volim sebe više ne omere. Drs za 10 sekundi. Ne omere i omere odmah konta. Jel ne, je, gotovo, voli više olaj i tebi. Evo je uputa, braću. Danas, šta sad trebam? Sad ja, Ati Freku, sad trebam ja sa njim šest godina, pa još da on mora više voliti Allaha. Kad tebe Allah uputi, Ati, onda ćeš ti nije da voliš više Allaha od sebe. Ta se ja vam tu pati s tobom. A ko šlo tako neš? Kako se voli? Fino, voliš Allah i eto. To je, pa šta ću ti ja sad? Voliš ga i gotovo, šta ću? Sam se predaš. Volim Allah i eto. Volim i poslanika. Više sebe, više nek sebe. Taj ja sam. To sam ja odnosno poslanika. Istraj mi raj, vidio dženet, vidio džehennem. Meleci mu dolazili. Objava mu sišla. Hej, te sam. Pa kako ga neću voliti? Mora li ovo stil, ne stil? <laughs> Tako? Nije ne stil, moraš. Ako ne, treniraj kako se voli. Nema tu se, ne trenira. Jel'e? Kako voliš svoj ženu? To nisu iste ljubavi. Ali kako je voliš? Zato što je voliš. Ideš voljeno, jel' tak? Zavolio si, kada je noćas ženu, dolazim sa... Bio sam u Safi tri dana. Vidio ono. Zavol sam, odmah sam tebe čim vidim, <laughs> odmah Je tako? I voli ženu. Ali zamisli sad da ti dođeš kod matičara, kantonalni sud, i pred matičarom kaže matičar, uzmaš li ti svoju ženu za suprugu? Ti kažeš, prihvatam. A ti njega, ona kaže, prihvatam. I izađeš sunce i odeš kući. Ostane žena na cesti. Se žena mobitel i kad porka ide ding dong, ti otvoriš ona te pišeš, ti normalno. Pa sam to je prihvatio za ženu. Vimo šta, evo, gotovo je sad, stvar je završena. Halo, čovječe, ba. <laughs> Djela. <laughs> pa prihvatam ja tebe za ženu. I volim te, pa ne mogu ti objasniti kako te volim. I zna, vidi, vjerujem da si mi žena. Evo, sve. Znaš, pa dobro, što? Možeš ti mene vod kući. I ti ćeš meni, ja naučio godinama hodat po crace. Kadaš ti meni, ako hoći, ide ako niš. Kakav je ovo brak? Koji je ovo lažovčina, jel da? Nema žene koja će ostati sa njim u braku. Laži sam sebe. Pa su oni dalje govorili, kaže, oni bi rekli, ne vjerujemo mi u ono što je po tebi poslano Mohameda. Pogledajte kakav je, kako je širk ogavna stvar, stvarno. Kada upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, ne odgovori Allah. Jel da? Ko je stvorio vas? Allah sve kaže tako. I onda dolazi poslanik od onog za koga oni kažu da vjeruju da on sve stvorio. I on kaže šalji mi onaj što vam je objavio da je sve stvorio. Pa im Rasul Ali Svjeta Veselam Subhanala objašnjava im ajetima šta se dešava u tobi materinci. Dva mora, ovako, onako. Danas video snimci, ljudi gledaju po internetu. Va Allah mi braćo, gledao sam more. More, jedan dio mora je mutno, totalno. Mutno sve, a drugi je bistar. Allah ne da da se dodiruju i tačka. Pa subhanallah lazim. Ovo sabma nije trebalo. Vidi, on vjeruju odma. Njihov resul rekao i vjeruju. I odma prihvate. Dolazi skupina židova poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i on njih pita. Kaže, vi vjerujete da ja dolazim od Allaha, da sam poslan? Kaže, oni vjerujemo. Ovo je vjerodostojna predaja. Kaže, oni vjerujemo. Pa kaže, Šta je, što, što me kaže, onda ne slijedite. Obrate pažnje, ovako je bilo. Što me kaže, ne slijedite? Kaže, bojimo se kaj pobiće nas, naš židov, naš narod. Šta njima Resul sallallahu alaihi sallam ovdje reče? Je li okarakterisao kao vjernicima potpunog imana? Kad su rekli, vjerujemo da si ti poslanik, vjerujemo da dolaziš Allah, vjerujemo da ti objava dolazi Džibril, ali selam. On kaže, pa dobro, što me da ne slijedite? Kaže njima Resul sallallahu alaihi sallam. Što im je to rekao? Ako je ovo bilo dovoljno, niti, im je, niti je okarakterisao kao imanom. Kada je še uslavim temi u svom dijelu, Međumu Fetava, navodi ove primjere i kaže, možete li kaže, zamisliti da su sahabi Allahova poslanika, ali sila tu selam, privatili sve što on kaže, jezički da su rekli, da su nastavili pit, da su nastavili se boriti, pljačkat, ubijat, onako rad. Da li bi Resul Salao i Selem njih nazvao muslimanima? Kaže, šio sam i temije, nikako. Nikako. Jer od njih što je traženo kroz onaj šehadet, jeste da ga, jel da i sa ihlasom privasti istinu ljubivost, da prihvate taj šehadet, ali da ga šta, da, da ga, o tome govorimo sad, da ga u stvari, da ga prihvate. Da prihvate propise koje ovaj Bog, koji oni izgovaraju u šehadetu, traži od njih. E zato oni nisu htjeli. Hoće da budu slobodni, cool. Neće da budu robovi. Zato nisu htjeli jer su sebi skrojili vjeru kakva odgovara njihovim strastima. Zašto čovjek radi bidat? Zato što mu sunnet ne odgovara. Je tako? Je tako ili nije? Yes. On sebi smisli karafeku zato što mu ne odgovara. Isto tako onaj što ga pomaže. I njemu odgovara da pomaže ovog novotara nego onog što pomaže sunnet. Zato što i njemu odgovara. Kaže Omer bin Hatab radijelahu ane. Svako je kaže križ za svoj zavod. I nema kaže niko opravdanja za svoj zavod. Sam sebi. Jer što ga pomaže? Pomaže batil. A tebi je na batil obaveza da ukažeš da je batil. U kojoj mjeri u toj mjeri? Tako? Jer se istina pomaže. A ukazivanje na batila je u stvari pomaganje istine. To je dava Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, da ukažeš na batil, nije da ideš uz batil pa da sa njim jedeš, piješ, kolačaš, hodataš i čekaš priliku. Nego odvajanje od njega i pomažeš istinu i ukažeš tvoje pomaganje istinu stvari ukazivanje na batu. Jer ja, Rasul Ali Salatu Selam kaže, neprestavno će biti do sudnje dana jedna skupina, tajfa. Samo jedna skupina, pa ga pitaju sahabi, lao poslaniće, ko su ti? Kaj to sam ja, na, na oni na kojim sam ja i moji sahabi. To su oni na čemu sam ja i moji sahabi. To su oni na čemu sam ja i moji sahabi. zaista je, zaista ovaj, tako se <clears throat> sa tim i to vrstom prihvatanja šehadata mora prići. Da ga prihvatiš, da ga prihvatiš onako kako dolazi. Pa kaže, na kraju Allah te barke u tala kaže, Fanzur kao pogledaj. Fanzur kejfe kane akibetul mukezdibin. Antakamna minhum, fanzur kejfe kane akibetul mukezdibin. Kaže uzvišeni, na kraju znači ovog razgovora. U ajetu, kako smo rekli. Pa ćemo se vratiti na početak ajeta i onda ćemo ovaj zadnji dio ajeta pročitati. Jer jedan bez drugog ajeta ne mogu ići. Ne idu. Allah, Allah govor je prelijep pun mudrosti i ne moraš ga iskriti da se na glavu nasadiš. Jel da? Jel da sam neko nešto rekli, odmah milion ljudi ide na ono, hop, ne diraj ovo. Kaže uzvišeni, kada je do početak ajta, i eto tako mi ni jedan grad nismo poslali poslanika prije tebe, a da nisu ti narodi živjeli raskošnim životom. Pa su govorili, zatekli smo naše pretke kako ispovjedaju vjeru. I mi slijedimo. Jeste vidjeli ovo? I mi slijedimo. <laughs> ja, ja. A tebe nećemo. Znači, pretke smo zatekli i njih slijedimo. Jer nam to što ti dolaziš od svog Boga govoriš, nama to ne paše. Ne odgovara nam ti tražiš da mi ovo sve sve bacimo. Sve ovo što smo godinama gajili, milovali, pazili, kamenje, drvlje, turbeta, kaburove, jel I mi kad slijedimo u stopu, ha? šta kaže šetan? Sve ću stopu po stopu, malo po malo. Kaže, mi slijedimo u stopu i treba tega u stopu slijediti, tako oni kaže. E, dalje, pa kaže, uzvišeni, zar i onda ka, govorio bi on ko, Rasul sallallahu sallam, kad vam ja donosim bolje od one koju ste od vaših predaka upamtili, to smo rekli. A oni bi rekli, ne vjerujemo mi. Puko im film, jel da? Ne vjerujemo mi ovo što je vam poslano, lažu opet. Lažu. Jel da da lažu? Oni ne lažu, poriću Allahovi riječi. Nije da ne vjeruju, nego lažu. Ne, šta ne vjerujem, hajde bješ. I kaže Allah te barek je tala na kraju njima, فَمْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَنْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Kaže, i mi smo ih kažnjavali, pa kaže, Zato kaže, pogledaj da vidiš kako su završili oni koji su poslanike. U Kedibin, u lažu gonili. Si vidio? Kaže, pogledaj. El mu Kedibin, jesu sa vrlo Znači, pogledaj kako su poslanike, da vidi, kaže, uzvišeni, mi smo, kaže, ovi koji su ovako radili, govorili, kaže, pogledaj kako su završili oni koji su poslanike, u laž ugonili. Kako to da su ga ugonili u laž? On je nije pozivao da prihvate, je tako? ono sa čim on dolazi. Mi svoje pretke pamtimo, u i pratimo. Pa on kaže i on im argumentira. Zar i onda kad su, pa šta im kaže? Pa i vaši preci bili u zabludi. <laughs> On im to kaže. Pa i oni su bili u zabludi. Ne, ne kažem ja samo da ste vi u zabludi, nego <laughs> i vaši preci. Kažem Allah te barke u tala. Poslanik sa Allahovi tako? Pa i oni su bili u zabludi, zar i onda? Onda oni njemu kažu, ne vjerujem u ono što je te poslani. Jel da, puko im film. Ne vjerujemo ih, tačka. Šta je on im doveo i presvršen čin? Doveo i do toga da prihvate ili odbiju. E ovo je misija ove vjere. Uzmi ili ostani. Rasul alaih sallatu wasalam dovodi ih ajetima upravo u ovu situaciju. Prihvatite ili odbijite. Oni kažu, aj ne vjerujemo to što ti govoriš. Bješ, to je laž. I onda uzvišeni objavljuje. Mi smo ih kažnjavali. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Mi smo ih, kaže, kažnjavali. Aha, koga? Sve one koji budu ovako postupali. Sve i Allah kažnjavu i kažnjavaće. Pa kaže uzvišeni, Fenzur, pogledaj Mohamede, gledaj kako su završili oni koji su utjerivali poslanike u laž. Moje robove, to jest moju vjeru, ne njih. Zato se ovi brane da oni ne napadaju islam kao hoće da Allaha prevari. Jel ne? Mi nemamo protiv Islama ništa, ali protiv krivog tumačenja. Vidiš kako ovi, njima ovi sistemi odgovaraju, ova je došao kod mene, on tu radi, on tu bitisava, jel ne? Ha? Pa ne traži od nas Allah to, ne traži od nas Allah to. On traži da pokažemo čitavom čovječanstvu da je on jedan. I da pokažemo da mu ne može niko ništa. Da čursto stojimo na tome Jer pokazivanje da mu ne može niko ništa jest i naša smrt na tom pokazivanju da njemu ne može niko ništa. Jer ti kad umriš, Allah te odmah povede sebi. Hajde, ta si izgubio. A oni opet čekaju. Mislili da su sad uspjeli. A uziš li kaže Limen il mulku jevom ili lahil vahid il kaha. U mojoj je ruci vlast. Ha? Ono je najuzvišenije. Vahid il kaha. Kome ne može niko ništa. Oni ubiju i misle da su ubili Allaha. Pa ubijajući poslanike misli da su ubili Allaha. Tumačeći vjeru, krijući je misli da su uspjeli. Fanzur, fanzur, pogledaj kako će završiti oni koji unose ugone poslanika u laž. A to znači ugone mene u laž. Je tako? Oni hoće da ugone Allaha u laž, ne poslanika, ali uzvišeni. Zašto brani poslanika? Zato što je poslanik na onome na čemu je la ilaha illallah. Zato kaže uzvišeni, oni ugone moje poslanike pa će biti kažnjavani. Ugone moje robove ulaž, laž, bit će kažnjavani. Ubijaju i ja ću ih kazniti sigurno. I to je neminovno. Vjera djedova i predaka mora biti ugašena. Nije ona bila perfidnija od faraonove, jel da? Faraon kaže da je Bog. Radio što je htio. Fazur tako? Pogledaj kako su završili oni. Pa ćemo pogledat malo faraona. Nemruda, jel ne? Muha mu unišla u nos. Popio se na stijenu i uzao strelu i hoće da gađa Boga. Ne ovdje bila. I odapeo. Ta! I ode mušica u nos. I čovjek se unervozi. Joj, šta sad radi? Mala mušica. Da Bog da svim takim ulazne muhe u nos. Amen. Ne se pozabavi samo. Da Bog da sve šugali. Pa ja, što da ne? Vidiš da imamo vojsku. da imamo? I šta oni nama radi? Da bo da se pozabavili sobom, jer mi nemamo koga za, za pomoć. Nemamo Boga. Ne, ne, stvarno nemamo koga, osim Allah. Gdje se obratiš, napalje. Odmah kad izlazi, ili kad izo, i molim te, samo moj puno biti ovdje, haj brzo. <laughs> Odmah će li da ja pomažem terorizam. E, neću nija biti na vjeri na koji sti. Neću, inša Allah, pa dok Allah ne odluči šta će biti sa nama, tako? E, zato Allah te bareke u ta'ala napominje u Kur'anu, objavljuje da su argumentacija ovih mušika bila je njihovo slijepe, slijepo slijedjenje njihovih predaka. To je bila njihova argumentacija. Pa kad pojave se komentatori da brane ove argumentatore, onda vi sami primijetite koliko tu ima bljuvotina. Kad braniš ove ovakve, šta misliš koliko ti onda moraš filozofirati? Što kaže še bila u neku noć. Kaže, Iblis je najbolji teolog bio. <laughs> kaže, zar nije? Pogledajte kako on. Zemlja, vatra, počeo se bavi filozofijom, I onda kada je čovjek vješen u džehennem, ovaj, ti nije čovjek, ali, jel A kada je bio teolog, jest, i še je bilo, ali dokaza da je Iblis bio teolog. Vjere u Allah, kada je počeo nešto filozofirati, pametovat, ovako, onako, ne ide to tako. S prihvatanjem šehadeta, prihvata se sve ono što Allah te bar kvetala kroz to prihvatanje traži. Ono što ne traži, nemoj ni prihvatati, nemaš potrebe. Jer nemaš potrebe za tim. A zašto ti imaš potrebu za tim? Zbog čega? Zbog čega imaš potrebu za tim? Zdar nije Tvoja potreba sada da bude da obožavaš Allaha samo. Makar bio sam. Zato nije nasušan, zato nije osnovna potreba svakog čovjeka na za zemaljskog, nije muslimana samo. Da samo obožavaš Allaha. Jer smrt dolazi i nemoj radi te ko bi javis navodne potrebe da ideš u džahennemsku vatru. Zato što ti iz potrebe išao pot, nepotrebni. Ono što Allahu ne treba, nemoj ni pomagati. A tako? Nemaš potrebu. Jeste sotli, rađe? Allahu ne treba izmišljene stvari. A niti za tim nemaš potrebu. Što ti onda imaš potrebu za tim? Allah to ne treba, neće ni prim. Zato se šehadet la ila ila la prihvata bezpogovorno. Kompletno. Kompletno. I druge, i druge opcije opcije nema. I samo još jedan kuranski ajet kome Allah te barak ta'ala kaže u stvari ovdje še Abdurrahman Sadi komentar ovog ajeta kaže inhum kanu idha qila lahum la ila illallah, kaže kada im se govorilo samo Allah Bog To je, kaže še, ovdje oni su pozivani da samo Allah obožavaju. Kaže, a naređeno im je ovim da prestanu obožavati bilo šta drugo. Allah, <laughs> znači ovim pozivanjem, znači samim pozivanjem naređeno je i ostavi to tam, ostavljaj tam. Znači čim te pozivam, ostavi to. Jer da te ne pozivam, onda nema šta ne ostaviti. <laughs> Nego pozivam te, znači čim je poziv došao, ostavi to. Pa kaže, a zatim je stek oni su se uzoholili. Kad su vidjeli da moraju se odreći. To je, kaže, uzoholili su se nad onim koji im je tu poruku donio. A zatim kaže ovdje, vekulun i govorili, pa su opiruce, kaže, i negodujući, kaže, rekli, šta su rekli? E inna letariku alihetina, kaže, zar da napustimo božanstva naša koja smo uvijek obožavali, mi i naši preci. Pa kaže, e, sha'iri majnun. kaže, samo zato majnun. Majnun je lud, kaže, samo zato što nam, kaže, to govori ludi pjesnik. Samo zato što sto ti da mi to trebamo, jel? Kaže, misleći pri tome, na Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Kaže, i nije im bilo dovoljno. Allah ih upropastio to što su se od njega okretali, niti što su ga ulažu, tjerivali, naprotiv, izmišljajući laži na njega, oni su ga proglasili ludim pjesnikom. A dobro su znali da on nije pjesnik, niti je znao poeziju ili pjesnike, znali su da je najmudriji i najumniji čovjek sa najispravnijim pogledima i viđenjima. Pa su se mušici okretali od poslanika, sallallahu i sallam, zato Allah, tebara, kao tala, demantira njihovu tvrdnju, kako še ovdje navodi, uh, i učinio ovim demantom ništa oni njihove izmišljotne. Pa kaže uzvišeni, bel džaji bil haqi wa saddaqa al mursalin. Kaže, a nije tako, bela, nije tako, kaže, on istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici donosili istinu. Ovo je argumentacija Allaha tabar tala, nije tako ovo što oni govore. I nemoj se Muhameda puno obazirati da se mnogo sekira što što oni lažu i govore, l' da? Osoba potvjernika. شبكة الإنشادية يا ليت اليوم خاطري وارحل تكلم وش جرى مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل جف الأصحاب يقتلني يقتلني وأنا تأمل تكلم وش جرى مني سيف الهم تراه استل سيف الهم pa nemojte, braćo, nije, nemate potrebu. Evo, kaže mi brat Samir da su objavili sinovi da sam postao multimilioner, a onda, blaga vama, sutra ovaj, ovih par dana trebali bi da podijelimo te novčane jedince. Ako budemo dijelili, mislim da nećete se moći vrati sa svojim jahalcama, <laughs> neće mi sigurno zagorio. Ili se nađemo neđe pješke. Znači, ka, a, pakuju, prišivaju. Ja molim Allah da budem multimilioner ali da svog onog momenta kad god mi dođe tolika svota novca da odmah dadnem, da me Allah na to uputi i, i čusti. A da budem, da mi dođu pare pa da ja to ko ba ja ga raspoređujem, ono, čim ostanu sat vremena, odmah se počnem pojavljivati sjedišta, treba bi ručnu popraviti, valja kvačilo ovo, ne, ne, ne, ne, ne. su pare zaista, zaista iskušenja su hamala, zaista. Dobro, braće, to je ono što sam ja vas primio za večera, salam, molim da mi oprosti, ono što sam pogodio se od Allaha te barke, od tamo što sam promašio, to je mene šitana. Allaha molim da, da vas učvrsti na put, za njegove riječi, sve muslimane, da sjedini srca muslimana, da shvatimo da nam nema spasa dok svi zajedno ne krenemo Allahu te barke, tala. Allah molim da nas na to uputi, da uništi sve one koji spletkari islamu i muslimanima, da umremo, a da on bude zadovoljan našim govorom i našim dijelima. Da umremo, a da budemo prepoznatljiv je na sudnjem danu po la ilaha la Muhammedu Rasulullah. Allah molimo da nam to omogući, da omogući svim muslimanima. Alhamdulillah, rabbil alamin, subhanake Allahumma bihamdik, ašhadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالأصحاب يقتلني يقتلني ونتأمل تكلم وش جرى مني سيف الهم ترى في استل سيفا هم ترى في بحسن الظن That's the www.portal.com Soba Put je virni